Ezabuli ya kikumi gabiri na ibiri Yerusalemu ekigo kyemirembe Nkashemererwa orobangambire bati ije tugende mulirwe ensinga yo mukama Iwe Yerusalemu ebigere byaitu byemereere omubiyigi byawe Yerusalemu ekombe kwa kyabakigo ekikwataine enganda zitemba zigire monene enganda zomkama ngoko kyakangirwe omuli Isiraeli kutani basima ibara lyomkama nimwo bataire enketo zokuramuliramu emishango enketo ezo ruganda rwa Daudi Mushabire Yerusalemu emirembe abakugonza bagire emirembe emirembe erale omuliwe no muminara yawe habemu emigisha Barumunabange nabatayi bange ndabagira nti emirembe erale omulinywe abwa ah, rwensinga yo mukamaruwanga waitu ninkwendera emirembe